Quan tenia sis anys, va decidir que no volia una conviu, ni una mestra, ni una monitora, tampoc una animadora, només volia una mare. Estic cansada d'esforçar-me tant per estar sempre de bon humor. A la merda tot, és agotador i se'n va a dormir. Al dia següent s'aixeca contenta, que guai és estar de mala llet. Sí, era un triomfador. La vida havia estat molt generosa amb ell. Tenia tot el que una persona podia desitjar i més. A vegades pensava que no sabia si s'ho mereixia, però el que la gent no sabia era que ho canviaria tot per veure el seu somriure. L'home del temps diu que demà farà fred, plourà i el sol no sortirà. A la setmana següent, punts suspensius. L'home del temps diu que demà farà fred, plourà i el sol no sortirà. A la fi arribarà. A l'home del temps diu que demà farà fred, plourà i el sol no sortirà, per aixecar amb Ella, la mare, té cura de la seva filla, com de les llavors que s'han dat al camps, com del pas de les estacions, com de nodrir els humans. Ella, la filla, ajuda, segueix a la mare i aprèn i les dues s'estimen. Ella, la mare, a la White, vigila la seva filla. No vol que cap home, Déu o semidéu, la rebassi dels seus braços. Ho sap. Sap que ell la desitja. Vol endur-se-la a un món fosc, lluny d'ella. Ella, la filla, ho sap. Sap que no és ella qui vol ell. Sap que fa molt temps cerca una dona, una mare, per viure amb ell en regne d'Ares. La brigada treu l'enllumenat dels carrers. Algú despenja dels mostradors les lluminàries. Bombetes, estrelles, purpurines, noels i reis mags desapareixen. Llàgrimes als ulls, al fillet. On són les pampallugues? Apagat el llustre, el fogó de les pantalles de TV. Han emmudit les Nadales. Els desitjos inculcats no s'han complit. Els perfums no et fan princesa ni les bombolles de cava et fan feliç. El noi de lluent només és a l'envàs.